друзям, всіх, кого я любив і знав, всіх, хто завжди у мене вірив, я покличу у світлий зал і доземно вклонюся щиро, поклонюсь за сердець тепло, за даровані щастя й сили, за повагу і за добро, що життя моє освятили. Хай спливають за днями дні у тривозі і у напрузі хай лиш в радості, а не в журбі, пізнаються друзі.